Պարոն Ապրեսյան, զրույցի սկզբում խնդրեի ներկայացնել Բերքահավաքի ընթացքը շրջանում։ Բերքահավաքը սկսված է մասնավորապես Գարու եւ Ցորինի Աշնանացան Ցորինի եւ Գարու Բերքահավաքը ընդանում է բնականոն սահմանված եւ նախատեսված պլանի համաձայն Գարուբերգ հավաքը արդեն մոտենում է ավարտին, մի շարք համակներում սկսված է նաև Ցորենի Բերգ հավաքը։ Բերքատվությունը նախորդ տարվա համեմատ բավականին բարձր է, ավելի քան 2.5 անգամ միջին միջին բերքատվությունը 15 ցենտներ։ Նախապատերազմյան շրջանի համեմատ այնքան էլ բարձր ցուցանիշ չէ։ Միջին բերքատվության ցուցանիշը նվազել է սահմանամերձ տարածքներում գտնվող գտնվող տարածքների հաշվին, որտեղ չեն հա։ կարողացել իրականացնել համապատասխան միջոցառումները։ Թիթի բերքահավաքը ավարտել է մասնավորապես Ամարասի հովտում բավականին բարձր բերքատվություն, այժմ իրականացում են արդեն Օղու, Թորման եւ Դոշաբի եպման աշխատանքներ։ Մասնավոր անձիկ հատկապես տեղահանված մեր համայնքների, ակնախպյուր, ավետարանոց, ջրաղացներ համայնքների։ Ճարաբոստանային կուլտուրաները հիմնականում իրականացում են բոստանային կուլտուրաներ, ինչպես նաև մեծ է ջերմոցային տնտեսությունների քանակը եւ այժմ ընթանում են եւս ջերմոցների կառուցման աշխատանքներ։ Շրջանը տուժել է կարկտահարությունից, ունենք վերջին մի ամսվա ընթացքում երկու անգամ կարկտահարություն եւ վերջին կարկտահարության ընթացքում եղել է բավականին ուժեղ քամի, քամու հետևանքով տանիքների վնասման եւ վթարման դեպքերը։ Մասնավորապես քամու հետևանքով շատ տուժվել է Խարամորդ համայնքը, ինչպես նաև Ռև, Ծաղկաշատ եւ Խաչեն համայնքները։ Մեկ դեպք էլ ունենք Խնձրիստան համայնքում։ Հիմա Խրամորդ համայնքում եւ մնացած բոլոր համայնքներում իրականացնում եւ նախատեսված է իրականացնել տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ կարկուտից դուրժվել են նաև գյուղատնտեսական հողհանդակները, մասնավորապես խրամորդ համայնքում դուրժել է տոնամերձ տարածքները, խաղողայգիներ, ջերմոցներ, նախորդ կարկուտի ժամ ժամանակ մեծ վնասներ են ունեցել նաև Ասկերան, Իվանյան, հիմնականում գարու եւ աշնանացան ծորենի ու այգիների վնաս է հասցրել աշնանացան ծորենն ու գարին կորել են բերքի կորուստը վնաս ունեցել ենք մինչև 30 որոշ տեղերում նաև մինչև 50%-ի սահմաններում 1-2 այգի, որ ունենք 100%-անոց վնասված, բայց մնացած բերքին հասցվել են վնաս կորցրել է իր ապրանքային տեսքը, այո։ Վարելահողերի, այգիների, արոտավայրերի մի մասը մնացել է Թշնամուն կամ էլ Չեզոգոտում։ Այս հանգամանքը ինչ ազդեցություն է թողել շրջանի տնտեսության վրա։ Դուք ասացիք, որ հացահայտիկայիների միջին բերքատվությունը նվազել է, քանի որ անհրաժեշտ միջոցառումներ չեն կարողացել իրականացնել աշնանացան արտերում։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ սահմանամերձ տարածաշրջաններում իրականացվող գյուղատնտեսական աշխատանքները վարքերը սեզոնային են եւ պահից պահ լինելով անվտանգային որոշակի խնդիրներ էական ազդեցություն է թողնում գյուղատնտեսության վրա, որովհետեւ գյուղատնտեսությունը սեզոնային է, եթե տվյալ սեզոնին միջոցառումը չի իրականացում, ապա հետագա աշխատանքների արդյունավետությունը թույլ է լինում։ Դրա համար փորձում ենք բոլոր միջոցները ձեռնարկել, որ เป զի կարողանանք ապահովել սեզոնային եւ ժամանակին միջոցառումները։ Այս պահի դրությամբ ընթանում է բերքը հավաքը եւ մշակվում են ու ոռոգվում են այգիները, մասնավորապես նաեւ սահմանամերձ տարածքներով։ Եթե մեխանիզատորին առաջարկվում է սահմանի մոտ տարածքում աշխատանք կատարել, մինչեւ տրակտորիստին սպանություն անում էին, մարդիկ այդ դեպքից հետո շատ են զգուշանում։ Շատ դեպքերում տրակտորիստները հետ պայմանավորվելուց հետո միայն այդ աշխատանքները իրականացում են, կան իհարկե տրակտորիստներ, որոնք չեն ուզում ռիսկի դիմել, բայց ունենք տրակտորիստներ, ովքեր պատրաստական են եւ իրականացնում են տվյալ աշխատանքները, ինչպես խաղապահների ներկայությամբ եւ առանց իրենց այս տարի մենք հակահարդեհային միջոցառումները իրականացրել ենք նույնիսկ սահմանամերձ եւ դիրքերի մոտ տարածքներում եւ տրակտորիստները անձնական ռիսկի դնելով կատարել են տվյալ աշխատանքները։ Մեր կողմից նման տրակտորիստները կխրախուսեն։ Տնտեսության վրա պատերազմի հետևանքները չզոքացնելու նպատակով ինչ նոր հնարավորություններ են գործի դրվել։ Պատերազմի հետևանքով մեծ կորուստներ է գրել ենթակառուցվածքները, որով հանդիսանում է տնտեսության կարևոր բաղադրիչը, հիմնականում վերականգնվել են ենթակառուցվածքները, հիմա ճանապարհներն է վերականգնում, ինչպես նաև վնասվել է մի շարք տնտեսական օբյեկտներ, որոնք նույնպես վերականգնվում են եւ վերականգնվել է մեծամասնությունը։ Կան փողեր, սամանին շատ մոտ չեն մշակվում կամ խոտը չի հարվում, այսինքն կերակուտակման հարց կա։ Փողերը արդեն մշակելու համար սակավ են, իսկ պատերազմ պատերազմից առաջ էլ գյուղամերձ տարածքներում կային անմշակ հողեր, կային փակալված առուտավայրեր։ Հիմնական վնասը կրել են գյուղատնտեսական հողատարածքները, նախկինում էլ կային չմշակվող հողատարածքներ, այս պահի դրությամբ հիմնականում գյուղամերձ տարածքները արդեն մշակվում են, հաշվի առնելով հողատարածքների նվազումը եւ Չմշակվող տարածքները հիմնականում անտառամերձ տարածքներն են, որոնք տարիների վեր չմշակվելու դեպքում փակալվել եւ ավելի մեծ ծախս է պահանջում վերաբացելու համար։ Ինչ վերաբերում է արոտավայրին եւ խոթարքներին, ունենք դժվարություններ, խնդիրներ, գլխականակի ավելացման հետ մենք ունենք արոտավայրերի հնարավորություն։ Ուզում եք ասել անասնագլխականակը ավելացել է։ Մարդկանց մոտ նման ցանկություն կա ձեր բերելու եւ իրականացնելու այդ աշխատանքները, բայց հաշվի առնելով որ ունենք արոտավայրի սահմանափակումներ, չենք կարողանում զարգացնել Հիմա փորձում են տողմային անասնապահության ճյուղը զարգացնել։ Մուսորային պահվածքով գյուղատնտեսության նախարարության կողմից գործում են մի շարք ծրագրեր ոլորտը զարգացման ուղղությամբ՝ անասնապահական շենքերի կառուցման, գնման, էլեկտրաֆիկացման տարբեր ծրագրեր իրականացվում են։ Դուք ասում եք մարդիկ ցանկություն ունեն ավելացնելու, իսկ այս բացասական գործոնները չեն ազդել, որ նվազեցվի անասնագլխականակը։ Հիմնականում նվազեցնում եւ վաճառում են այն յուղացիները, ովքեր ունեն 1 կամ 2 անասնագլխականակ, բայց դրա զուգահեռ արդեն սկսում է զարգանել խոշոր անասնապահության ճյուղը, այսինքն մարդիկ սկսում են զբաղվել որպես բիզնես, ֆերմերային տնտեսություն են սկսում վարել։ Ուղղակի հաշվի առնելով, որ վարկային ռեսուրսների սահմանափակում կա, չի հասցվում պահանջարկը լրիվությամբ բավարարել։ Հիմնականում նվազել է շատ չնչին քանակով խոշոր եղջերավոր անասունների, գլխականակը եւ թռչունների, բայց դրա փոխարեն ավելացել է մանր եղջերավոր անասունների գլխականակը, մեղվա ընտանիքների քանակը, խոզերի գլխականակը։ Հիմնականում նշվածս մուսուրային պահվածքի, իսկ մանը եղջերավորների դա կախված է նրանց զարգացման եւ ունենք արոտավայրեր, Պադարա, Այգեստան գտնվող սարերով եւ հիմնականում դրանց հաշվին է։ Մանը եղջերավոր անասունները փակելացում ենք նկատում։ Ըստ երևույթին թրջունների քանակը պակասել է կերային բազայի պատճառով։ Դիկավոր կերային բազայի պատճառով թրջունների թևերի նվազում է նկատվել նույնիսկ այս տվյալները 2021 թվականի հունվարի 1-ի հետ համեմատությամբ են։ Բարեգործական կազմակերպություններ թռչուններ էին բաշանում գյուղացիներին, այն տպավորությունը կա, որ գոնե չպիտի նվազեր թռչունների քանակը։ Թվում է թե հիմնականում վաճառքի հետ է պայմանավորված, սեզոնային տրամադրում են եւ արդեն տարվա ընթացքում սկսում են վաճառել Բարեգործական հիմունքների շրջանին շատ մեծ աջակցություն տրամադրվել է թռչունների, մեղվափետակների, մանրեժերավոր անասունների տեսքով։ Կարմիր խաչը օգնում է գյուղացիներին ստեղծելու ջերմոցային տնտեսություններ։ Նորագյուղը միջև պատերազմն էլ հայտնի էր։ Մարդիկ տրամադրված զբաղվում էին ջերմոցներով։ Հիմա այլ գյուղերում այդ միտումը նկատվում է։ Ջերմոցային տնտեսությունների զարգացումը ոչ միայն Կարմիր խաչի, այլ նաև տարբեր բարեգործ կոմիտեգործական կազմակերպությունների կողմից տրամադրվում եւ կառուցվում են փոքր ջերմոցներ, ունենք բավականին մեծ կառուցված նման ջերմոցներ, մասնավորապես Շոշ, Խնապատ, Խրամորդ համայնքներում եւ ունենք տարբեր արդեն հայտեր այլ գյուղերից, որտեղ կկառուցեն եւս ջերմոցներ։ Դուք ասացիք, որ հացահայտիկայինների տակ գտնվող անտրամերձ տարածքները թփակալվել էին։ Թփակալված են նաև արոտավայրերի մի մասը։ Պիտի գումար տրամադրվեր գյուղացիներին, որպեսի այդ տարածքները թփերից մաքրեն։ Գյուղատնտեսության նախարարության կողմից իրականացում են արոտների մաքրման, ջրարփիացման ծրագիր, բայց արոտների հիմնական թփակալման գործոնը արածեցման պակասի խնդիրն, այսինքն արոտները բարբերաբար արդեն արածեցնելով, օգտագործելով այն թփուտներից կարող են մաքրվել ավելի հեշտ ձևով։ Նշված ծրագրով կատարված աշխատանքների դիմաց պարտքեր չունեն, բոլոր վճարումները իրականացվում են համապատասխան աշխատանքներն ավարտելուց հետո։ Լայն աշխատանքներ են իրականացում ռոռոկման համակարգերում, շրջանում կառուցվում է երկու ջրամբար, Հիլիսի ջրամբարը արդեն ավարտված է, նախկինում նախկինում գործող վթարված ջրամբարը վերականգնվել է, իսկ Բատարայի ջրամբարը կառուցումը ընթացքի մեջ է։ Այդ ջրամբարներից սունուցվող ջրատարներն են կառուցում ջրանցքները, բացի դրանից կառուցում են սովետարխ կոչող ջրանցքը ժամանակակից տեսքով այս տարի կավարտվի այդ ջրանցքի հիմնական ջրատարների կառուցումը։ Սովետախ ջրանցքը նախկինում որոշակի աշխատանքներ կատարվել է եւ խողովակաշար եւ բետոնապատ աշխատանքներ իրականացնել, բայց ջրանցքի մեծ հատվածը Իվանյանից մինչեւ Ասկերան քաղաքի տարածքը հողային էր, լրիվ փոխվել էր եւ դարձել էր խողովակային իսկ բետոնապատ ջրանցքի հատվածը մի մասը, որը սնուցվում է, անցնում է ոչ վերահսկողության տակ, բայց այս համակարգը տեղափոխվել շրջանցելով եւ նորից այդ բետոնապատ ջրանցքը օգտագործում է։ Այս պահին Նախճիվանի Կիվարտաձորի համակները ռոռոքում են իրականացնում հենց նույն այդ բետոնապատ ջրանցքով։ Շրջանի վերականգնման ու զարգացման ուղված քայլերը ըստ ձեզ որքանով են ծառայում նպատակին շրջանում իրականացվող վերականգնման եւ զարգացման խնդիրները վերհանված են եւ նման ուղղություններով աշխատանքներ տարվելով ու հասնելով որոշակի արդյունքի մենք ունենանք զարգացման մեծ հերանեկար մասնավորապես գյուղատնտեսության ոլորտում Հիմա մեծ ներդրումներ ու աջակցության ծրագրեր են գործում, մասնավորապես ժամանակակից ջրախնայողական տեխնոլոգիաներով կաթիլային համակարգ, ռոկման կաթիլային համաանձրևացման եղանակով հակակարգտային միջոցների տրամադրմամբ ինտենսիվ այգիների կառուցմամբ եւ ջերմոցային տնտեսությունների կառուցմամբ Դրանք հիմնական այն ուղղություններն են, որոնք շրջանում մեծ թափ են ստացել եւ այդ տեմպերը փորձելու ենք չնվազի եւ միշտ ակնկալենք աճ։ Մասնավորապես, որ մեր շրջանում մշվածս ռոռոկման համակարգերի կառուցման արդյունքում կունենանք ավելի քան 5000 հեկտար Շիրակայու Վորոքովի հողատարածքներ։ Դեռ կան տարածքներ, որ հնարավոր է այգիներ հիմնադրել կամ բանջարաբուսանային մշակաբույս երցանել։ Դեռևս տարածքների մեծամասնությունը անմշակվում, չէ, մշակվում են ուղղակի ոչ այգիներ եւ ոչ բարձրաժեք կուլտուրաներ ռոռոկման համակարգի լրիվության կառուցման դեպքում տվյալ տարածքները պետք է եւ իմ կարծիքով նա ինչ որտեղ պարտադիր բարձրաժեք կուլտուրաների մշակաբույսերով զբաղվել, մշակությամբ զբաղվենք։ Ինչ ձեռնարկներ են, ինչ քայլեր են, որ ընթացքում արդեն հասկացել եք, որ չէ, պետք է ուղությունը փոխել։ Հիմնականում նպատակները իրագործումը թելադրում էր քաղաքական ընդհանուր վիճակը Հիմա մեր ծրագրերը, մեր զարգացման ուղղությունները պետք է համահունչ դարձնենք մեր այսօրվա ստեղծված իրավիճակին։ Այսինքն մեր ծրագրերը իրականացնենք Պարենային անվտանգության սկզբունքի հիման վրա կարողանանք ապահովել մեր առաջին հերթին Պարենային անվտանգությունը։ Պարոն Ապրեսյան, այնքան հացահատիկ կունենանք, որ շրջանի բնակչության հացի կարիքը բավարարվի եւ կարողանան նաեւ այլ շրջանների Ստեփանակերտի բնակչության հացի պահանջը մասամբ բավարարել։ Հացահատիկի արտադրության մասով մեր նպատակը ոչ միայն շրջանի, այլև բոլոր շրջանների միասին եւ ամբողջ այդ ոլորտի աշխատանքների արդյունքում մենք պետք է հասնենք դրան, որ լինենք ինքնաբավ։ Հենց մեր նպատակներից մեկը հացահատիկի, հացի ինքնաբավության մակարդակի բարձրացումն է։ Իհարկե, ոչ լրիվությամբ, բայց հիմնական մասով կարող ենք արդեն արձանագրել, որ կարող ենք ապավել շրջանի, բայց Մեր նպատակը, ինչպես ասացի, բոլոր շրջաններում կատարող աշխատանքների արդյունքը պետք է դիտարկել։ Ռոռոկման խնդիրը ավելի բարձրաժեք մշակաբույսերի մշակությունն է, որն ավելի մեծ եկամտաբերություն կունենա եւ տվյալ տնտեսությունը զարգանալով կարող ենք արդեն ազատ ներմուծել հացահատիկ։ Բայց հացահատիկ պիտի լինի, որ ներմուծես։ Հացահատիկ հիմնականում կարող ենք մշակել ոչ ռոռոկովի տարածքներում, որը բավականին շատ է։ ավարտվեց հայացք հաղորդաշարի հերթական 2022 թվականի հուլիսի 12-ի թողարկումը։ Հիշեցնեմ, զրուցակիցս Ասկերանի շրջվարշակազմի ղեկավար Համլետ Ապրեսյանն էր։